Selamu alaikum, večera ste govorili o mezhebima, pitanje glasi koji su mezheb vehabije, odnosno da li je to mezheb i sam termin vehabije, ako možete da pojasnite. Da li ste vi vehabije? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah. Zbog neproučavanja islama, muslimani često znači, otprimaju propagandu koju vode oni kojima je stalo da muslimane Zavađaju da među muslimanima e, stvore nekakvu svijest kako postoji nekakva skupina koja ima na nastrano učenje pod imenom Vahabije. I žalosno je to da od krugova koji se nekad pozivaju da su školovani, obrazovani, da su knjigu čitali, da se stavaju u poziciju da govore i pišu knjigu pod imenom Vahabije i slično. A u stvari vehabije kao pokret nikad nije postojao, niti ima. Samo se radi o tome da je čovjek pod imenom Abdul Vahab, rahmatullahi alihi, od uleme, koji je pozivao dosljednom izvornom učenju na arabiskom poloostrvu, koji je, nije se povodio za slijepim mišljenjima ove ili one skupine, vraćajući umet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem na izvore vjere Kur'ana i sunneta, onda neki kad vide čovjeka ovdje ili ondje u Evropi da želi da svoje vjerovanje temelji na riječi Allaha i na riječi njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem biva prozvan vehabijom a vahabije nikakav pokret nisu, niti je koga osnovao, niti ima innana nahnu muslimun, mi smo muslimani. I to je ono što treba svako da se tim ponosi, a svaka etiketa mimo toga, mu'minun, muslimun, to je ono kako nas Allah subhanahu wa ta'ala nazvao, koji slijedimo njegovu riječ i vjerujemo, a oni koji cijepaju i žele muslimane da razdvajaju na ovu ili onu skupinu, ja sam ovaj mezib, ona ona mezib, ova, takvo al hizbiyat kaže Đerle shanu kullu hizbim bima ladayhim farihun svaka skupina želi da kaže za sebe da je njenovo ispravno, a drugo nije, to nije osobina muslimana, nego musliman slijedi Allahovo riječ, riječ njegova poslanika i poziva svakoga drugoga koji nije na uputi da prihvati pravi put i bude od onih koji će se sačuvati Allahove kazne i prokledstva i ovoga i onoga svijeta. A teško onome ko na ulemu ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam pogrdnim nazivima se oglasi bilo javno, bilo tajno ti takvi zaslužio Allahovu prokletstvo i kaznu na ovom svijetu prije onoga. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ovakvi momenti dođe ovakva da muslimani saznaju i prouče i nauče pa da ih ne, ne gledaju nikada. Ako vidje kod nekoga dosljedno slijedjenje sunneta poslanika sa selem da se raduju i da oni mole Allah subhanahu wa ta'ala budu u takvi, a nikako vahabije kao pokret i ta sekta ne postoji. Samo izmišljena stvar kako bi se muslimani napadlali i kako ne bi bili dosljedni sljedbenici umet Muhammeda sa selem.